On nous pratiquait. Exercise A. Say up fait. What are they doing? Model. You hear. La plantée. You look at the picture and then you answer appropriately. Non, la kei kafe. Let's continue. Yun. La manje. Non, l ap kuit manje. 2. Y ap pote dlo. Non, y ap rache zèb. 3. L ap mennen bèf la. Non, l ap mennen bèt yo. 4. L ap wouze? Non, l ap sakle. 5. L ap lave machin nan? Wi lap lave machine nan. Sis. Yap sakle? Non yap pote dlo. Sèt. Lap pran leson? Non lap pentire baryè a.